Kristīgo kļūdu komplekts. Vai tev ir pilns komplekts? Kļūda numur divi – nevērība pēc komunijas saņemšanas. Kļūdu labo – māsa Meinarda. Svētajā misē e, viens no būtiskākajiem mirkļiem ir tas, kad mēs ejam pie svētās komunijas. Pieņemam Jēzu maizes zīmēm. Un kas notiek uzreiz pēc tam? Es pieceļos no savas pozas uz ceļiem, ieraugu pazīstamu cilvēku, gribu sasveicināties, gribu kādam pamāt ar galvu, izrādīt labvēlību, un beig beigās iznāk tā, ka es eh, veltu laiku visiem, izņemot to, kuru šajā mirklī esmu pieņēmis. Kļūdu labojums. Svētā komunija, jeb vienošanās ar pašu dievu, ir tik būtiska, ka tās 15 minūtes pēc Jēzus pieņemšanas patiešām ir jāpavada tādā pateicībā un pielūgsmē, veltot laiku tieši viņam. Es varu aizvērt acis un paslēpties savā dvēselē kopā ar viņu. Ja ir grūti atrast savus vārdus, es varu paņemt lūkšanu grāmatiņu. Es varu ieklausīties dziesmā, kas tiek dziedāta tajā brīdī baznīcā. Ir ļoti būtiski, lai es neatstātu Jēzu tur savā sirdī vienu pašu. Tātad dienas piedāvājumā, jā, ir bieži uz upa, tad ir cepti kartupelīši, ir arī vista un kristīgo kļūdu kompots. Kristīgo kļūdu komplekts. Vai tev ir pilns komplekts?